kolegioan eta liceoan ikasleek gogoetatu behar dute, frantsesa eta eskuara klaseetan gai interesgarri uniburuz. Artea eta boterea. Honelako galderak egin behar dizkiote beren buruari. Artearen bidez, botere politikoa eraginkorki salatzen ahalote da? Arteak botere zuzen gabea uzkailarazten laguntzen ahalote du? Artea egiazko kontra boterea hote da? sorkuntza eta fikzioaren bidez engaiatzen ahalote da, zinez, mundu hobe baten eraikuntzan, ara boterea izan politikoa, militara, morala, soziala, beti azkarago ote da. Boterea, zentsura, asimilazioa, errekuperazioa edo manipulazioari esker, adierazpen artistikoak eta kulturalak beti bere gixara biltzeko gai ote da? Frantsesak klaseetan, programako zati hori gehienetan bigarren mundu gerla garaiko olerki eta kantuen gaiaturen bidez lantzen da. Edo lotura eginez erresistentziarekin, Jean Anuien antigon tragedia zertuko da, edo Ionezkoren jinozeroz, horiek dira bi antzerki nazismoa gaitzesten dutenak. Kurtso horietan, insistatzen da nor banakoaren konsientzia politikoaren garantzian. Inguru guziak fasistak bilakatzen badira, bako dagokio, bakartasun heroiko batean, umanoki jahaitzea. Azken gizakia naiz, hala egone naiz bururaino, dio rinozeroa zantzarkiko behanje protagonistak. Ez dut amore ematen, Ogoitarazten dauku Viktor Igoren neurtitz famatua, Napoleon irugarrenaren kontrako lesatima olerki bilduman, ultima huerba poesian, bakar bat gelditzekotan ni izanen naiz. Bizkitartean artean, jakintzazue amabor zurteko egungo gazteek ez dutela batere gogorik urrikirik gabeko jendarte individualista honetan bakarrik defendatzeko gero eta defenda gaitzak diren idealak. Urrun gira hemen eskuara klaseetan transmiti daitekeenaz. Ez jende bakarra geldituko naiz, baina dena akala inorrez. Eskuara klasean, bada espazioa kontraboteria izan daitekien adierazpen kolektiboak aztertzeko eta praktikatzeko. Marazki gintza, adibidez, zorionez bai peleteniak larzabalen berpistu duen marazkiri erakusketan parte hartuz, bertsularitza, nola ez, egungoa eta lehengoa, libertimendua bezalako errituak, konsientzia agarazleak, eta kantagintza. Hortaz, berriki landu dut julen leku honaren ez ez dut nahi kantuaren historia, gazte ez dutena ezagutzen. dut nahi, Hori da kantu bat, ez tokamairu kolektiboaren babespean sortu zena, Derioko seminarioan mila behatziun eta irurogoita sortzian beren burua preso sartu zuten irurgoi bat apesek beren ganatu zutena eta gogor diskoan grabatu. Ondotik kolet mani kantari frantsesak ere bere gixara moldatu zuen mila behatziun eta irurogoita amekan represion diskoan. Bai honaren, bai mainiren bertsuak zentsuratuak izan ziren, bata egualdean, bestia frantzian. Pierre Prouvezek erakutsi duen bezala, dokumental batean, 2008an. Berriki, 2008an, Ian Made komikilariak komiki gintzara ekarri du kolet mainiren moldaketa, kolet maini le petit chanson komunist albuman ikusten dugu kantu horrek botereak ezari muga frango gainditu dituela. Bada aldea beraz, frantsesa eta eskuara kurtsuan, artea eta boterea lantzeko malgutasunean. Fasismoa, arrazakeria, oinarrezko eskubideen urraketa zeleratua bizi dugun garai hauetan, balio luke amabor zurteko gazteek ez dezaten pentsa Victor Hugo izan gabe ez dutela garaituko, baina sinez dezatela kolektibukiariz dutela beren jendetasuna salbatuko. Kaiolaten atarrak ditugu albohan eskuindarrek eskua zabaltu guztuhan zigorindarren menpe giroak gogoan horrela bizitzerik naitik zerbait egitean pentsatu adazi nahi makilin darpean irudi du gerala kaiola batean harritako txoriak fusilen menpean nahi ez ez ez ez olako zibilizazio dik horregatik ez dut nahi gizonen kutsurik zibilizazio haren sasik Libre nahi dut bihotzez, libre loturetik Basurdearen gisa, hortzak ez ez Ez dut nahi